Sura 71. Nuh. Nuh. Meka. 28 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Inna أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم Mi smo poslali Nuha narodu njegovu. Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna. قال يا قوم إني لكم نذير مبين O narode moj, govorio je on, ja vas otvoreno opominjem. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون Allahu se klanjajte i njega se bojte i meni poslušni budite. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti. A kada Allahov određeni čas dođe, zaista se neće, neka znate, odgoditi. Kala rabbi inni da'autu qavmi lejlan wa nahara. On reče, gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju doista pozivao. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ali ga je pozivanje moje još više udaljilo. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali. Bili su uporni i pretjerano oholi. Summa inni da'autuhum džihara. Zatim ja sam ih otvoreno pozivao. Summa inni أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا A onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا I govorio, tražite od gospodara svoga oprost jer on doista mnogo prašta. Yursili samaa alaikum midrara. On će vam kišu obilnu slati. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا I pomoći će vas imanjima i sinovima i daće vam bašće i rijeke će vam dati. ما لكم لا ترجون لله وقارا Šta vam je Zašto se Allahove sile ne bojite? وقد خلقكم أطوارا A On vas postepeno stvara. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa jedno iznad drugog stvorio? وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا I na njima mjesec داو dao, a sunce svjetiljkom učinio. والله أنبتكم من الأرض نباتا Allah vas od zemlje poput bilja stvara. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا Zatim vas u nju vraća i iz nje će vas sigurno izvesti. والله جعل لكم الأرض بساطا Allah vam je zemlju učinio ravnom, لتسلكوا منها سبلا فجاجا da biste po njoj hodili putevima prostranim. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً Nuh reče, gospodaru moj, oni mene ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju. ومكروا مكرا كبارا I spletke velike snuju, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا i govore, nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni veda, ni suva, a ni jegusa, ni jeuka, ni jesra, ne napuštajte. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا A već su mnoge u zabludu doveli, pa ti njima i nađijama samo propast povećaj. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi, osim Allaha, kao pomagača, neće naći. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا I Nuh reče, gospodaru moj, ne ostavi na zemlji ni jednog nevjernika, إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا Jer ako ih ostaviš, Oni će robove tvoje u zabludu zavoditi i samo će griješnika i nevjernika rađati. Rabbi gfirli vali validajja vali man dakhala bajtija mu'minan valil mu'minina val mu'minati vala tazidi zalimina illa tabara. Gospodaru moj, oprosti meni i roditeljima mojim i onome koji kao vjernik u dom moj uđe i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj.